tentacles are smeared to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, eta bai, ezagit, bai, ametsu bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultura talarekin segituko dugu, eta esan behar da, eh? nabari dela Durangoko azoka atarian dugula. Azken aste hauetan, ba, lan berri anitz aurkezten ari baitira. Eta gaur, aproetxatuko dugu, beste diska berri baten ezagutzeko, bai. Dagoeneko, kantu zonbaitzu ezagutzen genituen, baina orotara, ba amar pieza murgildu dituztelarik gaur dan batalearen azken lanean zentratuko gara. Hautsi eta izan zaite zu lelopean plazaratu baitute beraien azkena. Ba, taldeki mintzatzeko aukera izan dugu eta izandako solasaldia entzuna izango dugu. Aier arte lankidaren mikroa. Kultur Alea Eta hemen eh, danba taldearekin e, eh, itzaiteko parada izango dugu datu zen minutuetan Eta, bueno, gurekin ditugu Itziber, Kristian, Josu eta Estitxu, kaixo egun hon Kaixo egun hon nahi ba taldearen e, bigarren lanarekin zatozte Aipatu zute, bueno, ja la urteko ibilbidea duela Bueno, lehenik kulturanistasun hori aipatzen zuet Taldea nola sortu zen eta, bueno, ze, zergatik nasketa horrekin e, azalduko diguzue Taldea sortu zen eh, Amparo Sánchez, Amparanoiaren uh, inguruan. Hat, uh, ni elkar ezauten nuen eta eta asmoa nuen Euskal Herrian olako zerbait egitea, baina baita e, bilbide musikalean ezaututako pertsonekin. Eta nask eta kultura horren nasketa eta musika estilo bide antzeko batetik tiratuz eta hori sortu zen dola lau urte eta eta gaur daukagu taldea aldaketa batzuk izan ziren uh, uh, taldean eta orain daukagu daukaguna jaut uh, izan ez ditxu jo zugu ekin leheno ez eta eta hola, usu da berri honetan, e, bueno, hautsi eta izan zaitezu izenburua dakar emakumaren garrantzia do azpimarratu nahi izan duzute bertan Bai, Bagant uste dut uh, Euskal Herrian uh, bi emakume abeslari izatek eta talde gutxi daudela eta egia gure gure helburua disko jena uh, izan azalaren kolorea, morea eta eh, emakumeak daukaten presentzia taldean eta lehentasuna oso gen inguruan jaut nahi dugu landu gure gure urrengo bideak eta eta disko disko gen uh, ondoko gauz guziak pixkato gen inguruan lotu. Aipatu zute beraz, eh, bueno, Amparanoiaren eh, antzeko proiektuak azken batean, bueno, eh, ondo pasatzea edo bueno, besta giro hori sortzea, baina e, aldi berean e, bueno, ba, letrek hitzek ere esan nahia dutelarik eta kasu honetan ba, miren amurizaren laguntzarekin kontatu zute ez? Ba bai, egia esan ba, mirenekin harremanetan jarri ba, ikusiz berak egin ditun lan haunitz, eta gustokoa genitun, da pentsatu genuen, bueno, mm, Gadetuko diogu, eta, bueno, bera interesatua zen hitzak eta egiteko. Eta, bueno, hola izan zen, eta egia esan alde femenino edo hori nabaritzen da hitzetan. Bai, sensibilidade hori. aipatuko dugu ere, e, Josuta Estitxu, bueno, eh, taldekide berriak zidestelarik, e, eh, bueno, ba, nola batu zareten proiektura, eta bueno, zer uste duzute ekartzen diozutela, edo zer aldatu den ere. Bueno, bai, ni sartu nintzen, e, bueno, ja urte bat egingo du guain benduan e, eurek proiektu orkestu zeaten eta gustatu zitzaidan, egia da, e, lendabiziko aldia dena, bueno, gure taldeak du, komentatzen dugun estilo anistasun hori, ez, edo badua beraztasun hori, baina, bueno, bai nahiko markatua dela, olako ritmo latino batzuk edo, nahiko, bai, nahiko markatua daude. Eta nire kasuan, lendabiziko aldia da igual, olako ritmo latinoekin eta lan egiten dudana. Orduan hori, niretzako oso da, ba, musikalki, ez eta nik aportatzen dio ba, bueno, <laughs> nik uste dut talde batetik bai aportatzen dio dala mm, alaitasuna, bueno, jo ere bai. <laughs> alaitasuna, indarra, baino baita ere, bueno, emakumean aizen aldetik ere, lako goxotasun hori ez. Eta nire kasun, ba, bueno, ni esan dezagun e, beste estilo batzutatik e, natorrela, gehien bat popa eta rokatik, mentaletik baitare, ere, baino asko musika latinoan ere, ba, ikasita eta eta inoiz ez nun topatu musika hori garatu alizateko kuadrilla bat edo eta bueno, ba, Kristianekin hitz egin ondoren eta ikusi eta abestiak entzun eta zegoan roiua ikusi ondoren ba gabe sartu esan bai <laughs> hau behar nun zeren oso ba oso aberatsa da eta esan dezagun eh, rumba eta son bezalako estilo hoiek ba bueno gorputza mugiarazten duela eta esan leno komentatu bezala ba irrifarre bat ateratzen duna eta ze saiatzen naizen aportatzen zen, ba, irrifarreak, eta, bueno, pues, tonteri pixko batzuk egin, batzu bazilatu, beste <laughs> txapala batzu jo, eta pixko bat, holako, hori eh, talde internoki esan dezagun. No, eta kanporuntz, ba, ba, bueno, alik eta lan hobena egin, ba, berdin erroi hona transmitituz, bai baterian eta bai trombonan. batean gelditzen da eh, zuek lauekin. Eh, dagoeneko ba, bueno, estilo ezberdinetat izatoztela, trak ere sortzen dula nolaz baita anistazun handia, eta esan behar da gaina beste horren beste gelditzen direla, sortzi musikari zirezte, teknikaria, jende asko eta horrek ere laguntzen du, bada atar bat, horrek ere laguntzen du anistazun zabal horretan, ez? Ba, bai. Hoi da, azkenean kultura diferentzako jendia hotia, hoi da, aberastasuna taldeantzako. Bakoitzak eh, beretik aportatzen du, eta koktel bat ezela hasten deo, eta ateatzeana. Eh? Bai, bai, uste dut hori, eh, jaut, etxe berrek egan duena, denen artiko jaut nahazketa bat eh, lortzen dugu, eta eta albezin efikazidadea handiekin eta eta albezin indartsua. Asko saiatzen ga zuzenean, jaut, zuzentasun hori eta indar hori zaintzen, gehien bat, nahi dugunakos transmititu eta bainikan inpaktu gehiago izan jendearen gan eta eta konpartitu biekin. Bai, gainera nik uste dut ere e, musikako, musikan e, ba, harmonitan eta ritmo aldetikan eta hortan bai ematen diola e, aberastasun hori ez, baino estenatokin ere bai, ez nik uste e, Luisitok sekulako pixoa duela presentzia aldetik, ez? Azkenea sekulako, bueno, barroio ba, kubatar hori dauka, tardun jendia mugiarazten du, jendiak dantzatzen du, eta nik uste badula ba, presentziari edo estetika horri dagokenez badula berak ere, e, bueno, bineska, e, bineska egoteaz gain horra hurrian, e, bueno, Luisitok ere badula gure kubatarrak badula nahiko gure kubatarrak nahiko <laughs> pixu ez Horritzen duenean hemen denbora aizea zakartzara hotxa irentxi egin nahi ditu itxaskora aurra gazteluetako lasea Zuzenekotan indarra bai, baina gainera ba, kulturan iztasuna izkuntzetan ere nabaritzen dela, bueno, eta ematen dituzuten kontzertu e, ezberdinetan, bueno, lehen lanean bai baziren e, eh, izkuntza ezberdinetako abestiak, orain gehienak euskeraz dira, baina egokitzeko ba, parat hartu zute ere, eta bueno, e, lekuaren arabera aldatzeko. Bai hori da, baditugu errepertorioan kantu batzuk mm, hizkuntza mm, diferentetan abesten ditugunak, eta segun zetokitan gauden ba hizkuntza aldatzen dugu. Bai, kasu eta taldea nahiko aberatsa da, zen ikusi behar dituz egiten ditugun ensaioak eta bilera, claro. <laughs> Ba, iparraldeko jendia euskeraz ez dakina, gazteleraz lau hitz, orduan hola ibiltzen gara batzuk euskeraz, e, edo, e, bai, <laughs> erderaratzen batek eh, aipatu ditu ideiak edo, bertziak ez ditulako ulertu, orduan bai, euskeraz, frantsesez gazteleraz aritzen gara. Eta eh, ados jartzen ez ganen inglesez e, <laughs> esaten dozo albezela eta dena gaizki hitz egiten dugunez oso ongi moldatzen. Txadiru dieguzkipea Hitz egiten dituzuten e, eh, izkuntza guzti horien gainera, e, katalana, e, portuguesa hori da, bueno, e, osora zabaltzeko? Ba, katalana bere zahemana daukagu Katalunia ikina, eta betidanik, eta han sortu zen, hango latjo bakunfuko jendearen inguruan, eta baita han, han mugitzen gara ere, jotzen, eta gure helburua beti dela komunikatzia talbizina, Jendearekin gure ideiak eta mezuak konpartitzia beraz adaptatzen ga segun zetokitan, jan aukera hori bintzat jaota adaptatzeko eta mezuak transmititzeko erabatia edo bestea. Bueno, ikusi al izan dugu ere, transmititzeko bide bezala ere bideoklipa baliatzen dituzutela, dagoeneko diska atera berria eta bi bideoklipa dituzute eta baten bat buruan ere. Bai, e, grabatu genuen lendabizi hautsi bideoklipa, e, bueno, beran, batez ere, berako gaztetxean, gero grabatu genuen kalean, e, ba, bueno, hitz egiten duna kaleko artistei buruz eta eta guain e, grabatzeko asmoa dugu zugarra murdin e, aizea bezain libre. <laughs> bai, gaina e, nik uste gaur egun e, musika, bueno, musika ez dena oso azkar dijoala eta esan dezagun e, musikan mundua ja e, garai baten bezala singleak bezala e, single bat daukezu, single hori entzuten da eta eta azten da jendea proiektu hortaz edo e, talde hortaz edo edo e, disko hortaz. Orduan, e, bideoklipak egitean e, iruditzen zait dela oso modu egokie e, YouTubeek dauken ba, jende mugimenduekin eta hola, ba, diskoari behin eta berriz, ba, esan dezagun e, aukera desberdinak emateko eta diskoko abesti desberdinak entzuna izateko eta ez bakarrik eh, single bat irratian edo telebistan edo jartzen duena baizik eta modu ontara single desberdinak atera eta bideoan inguruz baita ere ba, eh, mezu hori erresago transmititu. Nere kasuna didez, niri hitzak e, barneratzea asko kostatzen zait musikan, gehiago oartzen aiz musikataz eta bideoan ikusten dozonen e, itzoik e, askoz sentidu gehiago hartzen du. Orduan, azken finean e, alik eta erresen transmititzeko bai hizkuntzekin, bai imaginakin eta baita ere, ba, bueno, bai, presentzia alik eta denbora gehien luzatu alizatea, ba, disko batek lan handia daukelako eta hilabete baten kaduzidadea izatea, ba, ba fiskoat tristea iruditzen Bueno, eh, diska kaleratu berria de birekin hasteko Ah, bueno, hasiko zarete eta non eta Londresen, nolatan araino joan zarete? Be, izan zen Euskal Etxearen inguruan, sortu zen ah, aukera eta eta proetxatu genon, eta ostira larun bat areago ah, areagoaz bai. Gero ja hemen Euskal Herrian, hasiko zarete, eh, lehenik, eh, bueno, anola ez, Durango gazokan, eta, bueno, gero leku ezberdinetan, eta gure eskualdera ere hurbilduko zarete, ondarri bira, zein pausura. Bai, hori da, onda jibin izango gabenduaren uh, amalauean, banakon. eta gero urtahiraren uh, iruan, pausun, saian, izango gara. No, ba, ipatu dugun eh, guztiarekin, eh, azkenik, ba, bueno, jendea kontzertuetara animatzeko itz txipi batzuk. Bueno, gombeiatu nahiko nuke jendea gure kontzertuetara, ba, leno ez esan duen bezala, ordu terdiz berain arazotaz aztu eta ongi pasatzera. Etor da gila. yo no puedo quedarme en el campo Begi urdinetan kresala Ni bezain zaitu dala Da wiki Ba, hortan bururatzen dugu gaurkoan gure kulturalea mankizuna eta bihar jakizue aste bukaera honi begira jarriko garela. Eh, ba, nire aletik besterik ezen zule. Izan ongi eta bihar arte. Ala espero dugu. Aio! Itzuraz presotak ezu nola gire nitzuk seguru Biotzak ez dut udatzen, Den bezala maitatzen Daki zintzopi Nere mehr tun. Ich wollte mein Darling nicht kaufen. Ich bin Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, artistikoki edo bai. Baina eta bai, zait, ametsu bat bete dute. Hau zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.